insobanuro y'ijambo ry'imana insobanuro y'ijambo ry'imana kuri radiyo isanganiro ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo radiyo isanganiro ndabahaye ikaze mu kiganiro insobanuro y'ijambo ry'imana cy'uno munsi mu kiganiro cy'uno munsi turabira hamwe ikibyanditswe byeranda bivuga ku bikoko bibujijwe gufungurwa n'uwemeramana cyangwa umukristo mbega hoba hari ibikoko bibujijwe gufungurwa n'uwemeramana ibitabo byeranda bivuga iki ku bikoko birekuwe gufungurwa n'ibindi bibujijwe gufungurwa Ibihamwe n'ibindi nibyo bibazo duca ijya n'ino muri kino kiganiro abadufasha kwishura ivyo bibazo ni Hasani Ntakirutimana umuvugabutumwa mu idini rya Islam Pasteur Vital niyo nizigiye wo mu ishengero rya Pentecote Giovanisse ry'Ibujumbura hamwe na Eric Hakizimana umuvugabutumwa wo mu ishengero rya Adventiste ry'umunsi w'indwi ryo muri zone c'ibitoke mu gisagara ca Bujumbura Etienne Manirakiza nabateguriye kino kiganiro ndabahaye ikaze insobanuro y'ijambo ry'imana isobanuro y'ijambo ry'imana kuri radiyo isanganiro pasiteri vitale niyo nizigiye amenyesha ko ibikoko byose bifungugwa ngo kuko yesu kirisito yabihumanuye uno mukozi w'imana abandanya amenyesha ko ibikoko bitaribwa ari byo usanga biva ku migenzo y'abantu ibibuza kubifungura mu bemera imana cyangwa abakirisito mu bikoko byemerwa kuribwa ibyo twemererwa kuribwa nta kintu na kimwe kiriho kitemererwa gufungurwa kuko kirisito yarabihumanuye nta kiriho gufungurwa ataraza hariho ibitari byemewe gufungurwa eh, kuko urabye mu gusubira mu byagezwe mu bice byaho cumi na kane niho havuga ngo ibizira kuribwa n'ibitazira sino bisoma byose uriko aradukurikirana yobiraba akabona ko hariho ivyari bivugwamwo byo kuribwa n'ibindi bivugwa mu bitari ibyo kuribwa urabye mu gusubira mu byagezwe cumi na kane eh, uhereye ku murongo wa mbere uca ubibona neza ko hariho bimwe bivugwa ivi imana ihumanuye reka kubyita ibizira n'aya majambo petero yabwiye abayuda bamugaye kuva iyo ariko arafungura rero eh, kirisito yaraje arahumanura eh, ibyari bihumanye kugira ngo dushobore kubifungura kuko harimo n'imigenzo eh, abayuda eh, cyangwa abisirayeli bagenderamwo hari ibikoko byemerewe gufungurwa n'ibitemerewe gufungurwa eh, bibiliya nk’abakristo niyo twisunga ndetse na bibiliya ikaduha imbono y'uko ibintu dukwiye kubitwara bibiliya rero iremeza neza y'uko hari ibikoko bizira n’ibikazira ni ukuvuga ngo byemerewe kuribwa n'ibitemerewe kuribwa Eh, ndetse kumbe tuza kubiraba hanyuma aho ubushakashatsi bumwe bumwe bwerekanye neza ko eh, ibikoko imana yari yabujije ubwabyo bisanzwe eh, biteye ukundi bishobora bavuze ijambo bakoresheje umwanditsi yakoresheje ngo revane ngo shanje le disposition de l'homme et renforce l'animalite ni ukuvuga ngo inyama na cyane cyane zanduye zirahindura uko umuntu asanzwe ameze maze bigatuma zigashimikiza umuntu kugira umutima w'ubukoko ndetse no guta ubuntu nicyo twavuga muri rusange kuri icyo Hasani Ntakirutimana umuvugabutumwa mu idini rya Islam amenyesha ko ibitabo byeranda byose byerekana ko hari ibikoko bitemerewe gufungurwa n'ivyemewe gufungurwa n'uwemeramana ego nivyo yuko mu bikoko uhoraho yaturemeye ngaha kuri ino si hariho ivyo yatwemereye gufungura hakabaho ukaraba nk'ikigabane cya gatanu cya korani ku ryungane rya gatatu urabona neza yuko uhoraho imana rugira byose eh, yarerekanye kandi yuko hariho ibikoko bitemerewe eh, kuribwa ni ukuvuga ngo uwemera amana atemereye atemerewe gufungura ngo kuba hariho amadini amwe amwe abayoboke bayo badafungura ibikoko bimwe bimwe ngo bivana n'ingene basomye ijambo ry'imana bakaritahura bisigurwa na pasiteri vitale niyo nizigiye Eh, nibaza ko eh, buriya amadini cyangwa amashengero amwe n'amwe arakorera ku migenzo yabo imigenzo bagendera ko cyangwa imitegekere yabo hari abantu bakorera ku migenzo bivanye n'ingene bagiye basoma amajambo y'imana rero mwe nabo urabareka bagakora uko bo ni nka porogaramu yabo baba barihaye ingene baba baratahuye ijambo ry'imana e, ariko nta fi izira gufungura cyangwa koko runaka gifungurwa mu burundi kizira gufungura e, gusa hariho ibintu tutemerewe kurya nk'imbwa ntitwoyirya kuko hari n'ituyirya hariho imigenzo imwe n'imwe igenda yinjiranamwo urazi na kera mu barundi eh, hariho abantu nk'abantu batunga inka yaravuga ngo ngo umwana ngo nta muntu atunze inka eh, hanyuma umwana wiwe canke we nyene yoga ibizinu n'imigenzo abantu bagenderamwo igatuma baca bayishira no majambo y'Imana ariko atari ku ijambo ry'Imana rivuga mbega nk'umukristo yoba afungura nk'icyo tubwiye imbwa hari icyo imana yamuharura ko eh, urabye bibiriya abantu bawushizeho kugira ngo bahimbaze ivuka rya kirisito tuwibuke iceyemera ikaza igakorana n'uwo munsi kuko irabona ko bawushizeho kugira ngo bashobore kwibuka aniveriseri ihimbazwa rya kirisito yesu irabyemera kuko irabona ko mu byo bariko barakora nta kinyuranye nizo zamagwa zangwara hakaba n'izindi ndwara z'ivyaduka ziza ziraza abantu batazi iyo zivuye ugasanga zavanye n'imigera y'ibintu abantu bagiye barafungura kandi Imana yarabibujije ku neza yabo hanyuma naho eh, iyo umuntu arinze yagarariza urumva ko atashobora guhurira n'ubwami bw'ijuru rero urumva ko ibyo birashobora gutuma umuntu ajya mu muriro utazima kubera ko atumviye imana rugira byose uwihereza ibikoko imana yabugije gufungura ngo aba yamaze gutakaza ukwemera kuko aba yahumanije urushengero rw'imana bisigugwa na Eric Hakizimana umuvugabutumwa mu ishengero rya Adventiste ry'umunsi w'indwi eh, mu iketi rya mbere ry'abikorino Paulo yabandikiye ku gice cya gatatu mirongo cumi na gatandatu batubwira ngo mbega ntimuzi yuko muri urusengero rw'imana kandi ko mwe mu bari muri mwebwe nzira turi mu kiganiro isobanura ijambo ry'imana kuri radiyo isanganiro aho turi ko turaba icyo ibyanditswe byeranda bivuga ku bikoko bibujijwe gufungurwa n'uwemeramana canke umukristo abatumire ni hasani ntakirutimana umuvugabutumwa mu idini rya isilamu pasiteri vitale niyo nizigiye wo mu ishengero rya pantekote giovanise ry'i bujumbura hamwe na eric hakizimana umuvugabutumwa wo mu ishengero rya Adventiste ry'umunsi w'indwi ryo muri zone cy'ibitoke mu gisagara cya bujumbura mu ijwi muri ko mwumva etienne manirakiza mbega ijambo ry'imana rivuga ko umuntu yicwa n'akamuvamwo aticwa n'akamujyamwo muriha insiguri yihe Hassan Ntakirutimana Ego iryo jambo turabye turabona yuko eh, igihe yesu yari arafungura ngo abigishwa biwe bafungura badakaravye hajya muri matara cumi na gatanu rimwe kubandanya eh, niho abafarizayo baba baridoze bavuga bati abigishwa biwe bafunguye badakarabye hanyuma ngo yesu arababwira iryo jambo mugabo rero hariho amajambo mu majambo y'ababwishwa n'imana hariho amajambo aba ari mutlaka abantu rero basanzwe bakoresha ibifungurwa bizira ngo maze bakaca baza bakiyita abagororotsi n'intungane ko basenga cyane abo bantu uhora avuga ngo ngo bambera umwotsi wo mu mazuru n'umuriro wiriza umunsi waka abantu rero bakwiye kwikosora kubera ko ntabwo imana ishobora kwemera umugirwa nk'uyu na cyane cyane ku bantu bica urusengero bw'uhoraho kandi ari imana nyenego ntikwiye kuba amaso rero cyane rwose eh, ikindi dushobora kubwira abantu basanzwe bihereza ifungurwa ni nziza ziratugirira akamaro ariko kandi dukwiye gutandukanya mu byo dusanzwe dufungura kubera nk'uko twamaze kubona ko igihe tuzoshishikara uwo mugirwa wo gusuzugura iby'imana yavuze bamwe ngo njyewe uko mbyumva dufite nk'akarorero nk'umuntu y'umuntu yihereje inzoga ivyo yabivuze mu gushaka kwerekana neza ko ngo abantu benshi bariyahura mu buryo buteye ubwoba bari ku meza zabo mu byo bihereza bitandukanye ndetse yaciye avuga ku byerekeranye n'ibikoko nyene aravuga ati mu gihe abantu bashishikara kugira umujyi wo kwihereza gutekereza ibikoko na cyane cyane bigwiremwo inyama z'ibinure n'ibindi byose imana yari yarabujije abo bantu bazoshobora guhura n'ikibazo mu bugingo bwabo bwo kudatahura iby'imana ibyo yari bivuze nk'umuganga ah, ndetse w'umushakashatsi asanzwe azi ku isi yose ariko kandi no ku by'umwemburo afise icyo bisanzwe bisobanura reka rero abantu bagire ubuzima bwiza burimo mu kwihereza ibyo kurya bifitiye akamaro ubuzima bwabo ngo mu idini rya isilamu ngo hambavu y'ibikoko bibujije gufungurwa hariho n'ibyemewe gufungurwa bihumana bivanye n'uburyo byishwemwo bisigurwa na Hassan Hakirutimana e, nuko kovuga kandi yuko e, Imana rugira byose yarashoboye kwerekana mu buryo e, budasanzwe ibitungwa abantu kumbure bashobora kuba bofungura na bya bindi abantu badakwiye gufungura mbere usibye n'uru rutonde twasomye nk'uko tubibonye ngaho kubaho kunenana mu bemeramana ngo uyafungura ibihumanye cyangwa ibindi ngo bari bakwiye kubahirizanya mu butandukane bwo kwemera kwabo bakarindira imana izoze guca urubanza bisigurwa na pasiteri vital niyo nizigiye eh, mu kwemera kwiwe ucumurekera muri uko kwemera kwiwe kuko ashobora kuba afite icyo yavuganye n'imana rero nimba hari icyo yavuganye n'imana ucumurekera muri uko kwemera kwiwe nta sindamugwanya oya ndamurekera muri uko kwemera kwiwe ko ari fisi icyo yavuganye na mwemu w'imana kudafungura iki na kiriya n'uburenganzira bwiwe uramureka kuko ni imyemerere yiwe hanyuma nawe ko bikwemera kuvuga ntumucira n'urubanza mbetse oya uramureka kuko jene mpora mbwira abantu uwemera gufungura ibi uyu nawe ntabifungure ntumucire urubanza ntunamukengere ariko mwese musenge imana hanyuma kirisito kuri wa munsi azoza bitunganye neza ku munsi w'urubanza nshuti bakunzi ba radiyo isanganiro aha niho hagarukiye ikiganiro isobanura ijambo ry'imana cuno munsi umuvugabutumwa wo mu ishengero rya Adventiste ry'umunsi w'indwi ryo muri zone cy’ibitoke mu gisagara cya Bujumbura badufashije kuzirikana icigwa c'uno munsi ndabashimiye namwebwe mwese mwari muduteze yompi Etienne Mani na Kiza nabateguriye kino kiganiro